faslun fin nifas wata jinin biki wannan hukunci ku ɗauke shi zuwa ga iyalanku sannan jinin biki shine abin nan nifas wani nifasu kalhadi jinin biki ga hukuncin abubuwan da yake hanawa da sabbaba wa shi wanka hukuncin hailar yake shi man ga duk abin da yake hadawa ah, haila tana hanawar sallah tana hana azumi amma ana rama shi tana hana saduwar miji tana hana tsawafi tana haka nan kuma jinin biki shi ma haka sai dai wa aka sarrufu sittuna yawon shi bai da al'ada wata yana yi wata haihuwa na biyu ya yi yawa ko na farko ya yi yawa na biyu al'ada sai dai idan mace ta haihu jini bai ɗauke ba tana iya zama har ai kwana sittin in an kwana sittin bai ɗauke ba sai ta yi wanka kun gane amma fa in ya ɗauke ranar da ta haihu sai ta yi wanka ta yi sallah kun gane ga shari'a yana halatta ga mijinta ya sadu da ita amma yakan jawo jini ya komo saboda ka da ya hankuli da ahi kun fahimta ko? eh inda an kwana 40 aishi kenan ya eh amma kar ce ba ta sallah sai kusa kwana arba'in radda duk ya ɗauke ranar za ta fara sallah to wannan ba ba daidai ba ne wata abin nan annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wata abin nan ya ga abin nan yahud da abin nan da ajam wato ya yi niyyar hana takin mai goyo sai ya ga ajam suna yi amma bai cutar da 'ya'yansu saboda haka wato babu laifi da larabawa suna cewa algilatu wat in, abinda a gila kun san asalin gila ka samu mutum ka lallabe shi ku tafi waje ka kashe shi to su abinda suke ce ma gila sannan nan ka taki mai ciki don yana yi wata abin nan ta yi ciki mai sha da mamma yana yi wata yi ciki wata mama ya ɓaci yaro ya mutu amma duk da haka wata juyu ya halatta kuma ba ya halatta ga mace wai don abin nan ta taƙi mijinta har ya ta sashe ta yi ɓanna eh to aikin ba ya da kyau <laughs> balle ma yanzu da yake akwai hajjoyin gyarawa da ina ne a fa'idan qata da mu injini ya yanke kabla ha gabanin kwana 60 walau fi yawmil wiladati ko da ranar haihuwa ne daga ta salata yi wanka wa salata yi sallah fa'iza awa da haddamu injini ya komo mata fa in kana ma 15 yawman fa in ya zan wata da ta yi wanka an yi yan kwanaki sai jini ya komo to sai ta diba shin komo wannan da ya yi bisa ga wancan ya yi kwana goma sha biyar tsakaninsu in ya yi kwana goma sha biyar to kana sami haidan wannan na biyu haila ce kun gane ko ah, wa illa in bai kwana goma sha biyar ba don mafi ilal awwal sai a tara bi jinin biki ne kun fahimta ko wa kana min tamamin nifas ya zan cikon jinin jiki ne saboda haka sai ta ci gaba da lisani to